أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لك سهوى الله زهوى الله سبحانه وتعالى gospodaru svjetova i gospodaru dana sudnjega i neka salavat i salam na našeg poslanika Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne ashabe i porodicu i sve one koji slijede pravi put do sunnjega dana još jednom hvala Allahu Đelešanu na svim blagodatima posebno na blagodati upute Islama večeras smo došli do 267. Jel, hadisa koji govori pročitala, ne vezi, opet ću pročitati iako smo ga pročitali prošli put, pročitat ćemo ga iznova, govori o poravnavanju safova. Pa kaže Ebu Mesud radijallahu anhu je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam bi nas tapšao po ramenima prije namaza i govorio bi poravnajte se i nemojte se razjedinjavati pa da vam se srca razjedine neka iza mene stanu od vas punoljetni i razumni i sve tako redom i sve tako redom Ebu Mesud je rekao vi ste danas najrazjedinjeniji. Mada ovdje je prevedeno, vi ste danas razjedinjeni, trebalo je, vi ste danas najrazjedinjeniji. Ovaj hadis govori o jednoj praksi poslaniku, alaihi salatu wasalam, koja je znači, nastavljena i u generacijama kasnije, to je poravnavanje safova. E, što se tiče poravnavanja safova, e, u ovom hadisu prije svega dokaz je da između ikameta i namaza, znači kada se prouči ikamet, da se može, da je dozvoljeno pričati ako za to ima potrebe. Bilo da se, znači, e, govori o poravnavanju safova ili da se nešto spomene vezano za namaz ili za džamiju ili bilo što drugo što je bitno za džamiju i za džemat. Znači, lijepo je da se ima onaj koji predvodi e, džemat da se okrene prema, jeli, klanjačima i da ih posjeti na poravnavanje safova, kao što je to činio poslanik alaihissalatussalam u ovome i mnogim drugim hadisima. Poravnavanje safova je znači e, e, od upotpunjenosti, odnosno upotpunjavanja namaza. Jer poslanik alaihissalatussalam e, je imao običaj da kaže popunite safove jer je upotpunjeno safova znači dio namaza ili od, od upotpunjenosti namaza. Znači sa upotpunjavanjem safova upotpunjava se i namaz. Safovi trebaju da budu koliko je moguće e, pravi, znači da ne budu heravi i da budu dovoljno popunjeni. Znači ne da bude praznina između klanjača, a ne treba biti ni pretjesno da se klanjači ne mogu lagodno osjećati u namazu. Znači da im to pričinjava neku nelagodnost, da ne mogu se opustiti u namazu ne treba eh, ona, bukvalno shvatiti da treba biti čovjek, čovjeka uz čovjeka, da ne mogu se pomaketi, ne mogu micati ni milimetra. Što se tiče samog poravnavanja safova, kažu islamski učenjaci, u tome je poistovjećivanje sa melekima. Sa melekima koji u safovima pred Allahom stoje na nebesima, jeli, i, i izvršavaju njegove naredbe i stalno i bade čine, a njihovi safovi su ravni i popunjeni. Znači, popunjavanje po safova u namazu je u stvari poistovječivanje sa melekima, sa naj, uh, jeli, odanijim Božijim stvorenjima. Ko treba ići u prvi saf? To je jedno pitanje koje je aktuelno uvijek. Uh, ovaj hadis koji kasnije slijedi govori o vrijednosti prvoga safa. Pa se postavlja pitanje ko treba ići u prvi saf? Uh, U prvi stav, kao što se spominje o ovome hadisu koji smo pročitali, trebaju ići oni punoljetni i razumni. Znači, punoljetni i razumni ljudi, e, dok u drugim hadisima se spominje da tu treba biti oni koji su najučeniji, najugledniji, koji su e, najpametniji. Iz razloga e, što znači u islamu po svojim vrijednostima i kvalitetima oni to zaslužuju. I to je islamska etika. Znači, da uvijek u prve redove ili prednost dajemo najučenijim, najuglednijim ljudima. Njih što kažu ova, isturamo ispred sebe u svakoj znači, situaciji, ne samo kada je u pitanju namaz. To je prvi razlog. U islamu najučeniji, najugledniji, najsposobniji uvijek trebaju da budu prvi. U prvim safodima. Ne samo u namazu, nego u drugim prilikama, vidjet ćemo kasnije. Drugi razlog je to što je potrebno da imam i za sebe ima učene ljude koji koji će ga podsjetiti ako pogriješi. Ako pogriješi ili u namazu ili učenju Kur'ana, kako će ga podsjetiti oni koji ne znaju Kur'an ili ne znaju na pamet ono što imam uči, zbog toga je to. A također ako imam bude prisiljen da napusti namaz, ako izgubi abdest ili mu se desi neka nelagodnost, izgubi svijest, zato nađu u džematu, naravno da bi ga mogli zamijeniti, jer namaz se tada ne prekida. Znači, kada imam istupi iz namaza, namaz se ne prekida, nego ga zamjenjuje onaj koji je iza njega, koji je najučeniji i u Kur'anu i u poznavanju sunneta. To je znači, to su dva glavna razloga u islamu i to treba uvijek gledati, pa kažu islamski učenjaci, da se i u drugim prilikama, ne samo u namazu, da se uvijek daje prednost učenim, uglednim ljudima, učenim, i bogatim naravno ako su oni ovaj ugledni ako su ako su čestiti i pošteni u društvu zato e, ako, ako, ako sjedi recimo imam negdje uz njega trebaju biti ti, ti ljudi 268. hadis govori o vrijednosti prvoga safa ovdje spominje se pred njega ali treba, trebalo je prevesti uh, vrijednost prvoga safa Ebu Hureyre radijal anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada bi ljudi znali kolika je vrijednost učenju ezana i prvom safu a ne bi mogli da ih ostvare izuzev izvlačenjem to jeste ono jeli žrebanjem da kažem učinili bi to kada bi znali kolika je vrijednost poraniti na namaz utrkivali, utrkivali bi se u tome kada bi znali kolika je vrijednost u jaci i sabahu došli bi da ih klanjaju pa makar pužući Ovaj hadis govori o vrijednosti ezana i prvoga safa, govori o vrijednosti e, ranjenja, odnosno e, ranijeg dolaska na namaz prije ezana i o vrijednosti jacije sabaha. O vrijednosti jacije sabaha govorit ćemo kasnije, a čini mi se da smo ispominjali ove hadise, da su to najvrijedniji namaz zbog toga što su najzahtjevniji. Sabah je izuzetno rano, kada prekidamo svoj slatki san, Jaca je izuzetno kasno, uglavnom, jeli, kada e, smo umorni, jedva čekamo da se odmorimo, da liježemo, a trebamo klanjati taj namaz. Zato su ta dva namaza najvrednija i to je, jeli, ovaj, to su, ta dva namaza su najteža munaficima. Može se raditi onim munaficima koji su u svome srcu munafici, to jest nisu vjernici, ali klanjaju i pretvaraju se pred ljudima, a može se raditi o ljudima koji su muslimani, ali u svome srcu imaju munafici, imaju trunke nifaka, licemijerstva u dijelima. Tako da im je taj namaz mrsko im klanjati. Jer dok nam je mrsko klanjati određeni namaz, u našem srcu se može naći licemijerstva. Ne onog zbog kojeg postajemo nevjernici, nego onog licemijerstva u dijelu. Znači slabost imana, slabost srca. O vrijednosti ezana govore mnogi hadisi, a i mi smo govorili podavno o ovom, jeli, o, vrijednosti učenja Ezana. Govorili smo da će Moezini biti sa najdužim vratovima na sudnjem danu, pa smo govorili da poslije različita tumačenja sa najvećom nagradom, da će biti najuzvišeniji na, ovaj, na danu sudnjem kada se bude sudilo i tako dalje. A vrijednost prvoga safa, to je ono što se nas tiče večeras, jer o tome je tako i naslovljen hadis, jest, govori također mnogi hadisi. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kada bi ljudi znali kolika je vrijednost učenju ezana i prvom safu a ne bi mogli da ih ostvare izuzev izvlačenjem, trebali, tako bi trebali učiniti. To jeste, ako bi svi htjeli u prvi saf, pa ne zna se ko će zbog vrijednosti, znači natjecali bi se, onda bi trebali, kaže, da izvlače, pa ko, koga izvuku, kome bude sreća, kome bude sreća i na faka. Tolika je vrijednost prvoga safa. Inače ljudi, e, to izlačenje ili, ili što se na arapskom kaže e, kuratun je bilo poznato kod Arapa kad se ne mogu dogovoriti oko nečega oko nečega vrijedno u kome će pripasti ili ko će to dobiti, kako će postupiti to su radili, su izlačili su stavi recimo nekoliko tih e, slamki ili drcadi pa koji zvuče recimo najduže, najkraće on je ovaj, on to dobije i tako dalje. Znači ovaj hadis govori o vrijednosti prvoga safa. Džumhur u Leme je na stanovištu prije svega da i maloljetne osobe mogu se posafati sa ljudima. Čak i mala djeca mogu popunjavati safove. Naravno ako su dovoljno odrasla da znaju šta je namaz i da, da su mirna, mirna u namazu. Što se tiče hadisa koji govori o vrijednosti prvoga safa, Taberani prenosi u Al-Kebiru da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavat na prvi saf. Salavat je oprost od Allaha, je li milost od Allaha, a to traže i meleki za one koji su u prvom safu. Što se tiče prvoga safa, on treba znači da se reda od sa sredine iza imama pa na desnu stranu, pa tek onda znači lijeva strana. O vrijednosti prvoga safa, kažem, govori i drugi hadisi, a posebno desnoj strani prvoga safa na koju posebno Allah ili e, spušta svoje milosti rahmet i ameleki traže oprost za njih. Zato trebamo, kada smo god u mogućnosti, da se natječemo, jer Kur'an direktno i hadis postiću čovjeka, da, mu, mu mi navijeni, kada se natječu u dobro. Da se natječu u dobro. I to naticanju dobru treba biti dobro namirno, ne da drugome nanosimo zlo i da drugoga uznemiravamo, nego da to bude jedno pravedno naticanju dobru. Kada vidimo nekoga da, da čini dobro, da nastavimo da budemo bolji od njega ili u najmanju ruku kao on. Tako je u, kada je u pitanju i badet i svako drugo dobro djelo. Bilo se radi o namazu, zekijatu, sadake i nečom drugom. Sljedeći 269. hadis također govori o tome pa kaže Nebi Hureyrete radijallahu anhu kale kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hajru sufufi rđali evveluha o šerru ahiruha, šerruha ahiruha o hajru sufufi nisaja ahiruha o šerruha evveluha Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao najbolji safovi za muškarce su prvi safovi a najgori su oni zadnji koji su jel do žena najbliži do žena Najbolji safovi za žene su oni zadnji, a najgori su oni prvi koji su najbliži muškarcima. To je iz poznatog razloga, znači da žene nisu blizu muškaraca radi smutnje, radi ovaj, grijeha koji se može desiti. Jer kad su, što su god žene bliže muškarcima, tu je e, šeitan prisutniji i tu šeitan iskoristava te prilike, na, na, navodi ljude na zlo, u najmanju ruku na zle misli. Ne mora i navesti na, E, na konkretno zlo, nego na zle misli. A u zlih misli svako zlo polazi. E, zle misli znači mogu čovjeku ovaj, zamutiti ovaj, srce, odnosno mogu mu eh, zaprašiti njegov iman, uprašiti njegov vjeru. Ovo je slučaj kada se radi, kada muškarci i žene klanjaju zajedno. U džami gdje su muškarci ispred, a žene iza. Tada su bolji oni zadnji safovi za žene, a prvi za muškarce a gori su oni prvi za žene, a zadnji za muškarce. A, a u situaciji kada su žene odvojene određenom pregradom, kada nisu, znači, e, ne vidje muškarce, nisu u blizini njih, tada su i za žene bolji prvi safovi. Tada se odnosi i na njih, znači odnosi se ovaj propis. Ovo je samo kada su muškarci blizu u žene. 270. hadis govori upotrebi misvaka prije svakog namaza. An Ebi Hureyre radijallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لولا أن أشك على على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة kaže poslanik alejhi salatu vesselam Abu Hurajre radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao kada ne bih otežao vjernicima A u Zuhejrovoj predaj, znači u drugoj predaj ovoga hadisa svoji kada, stoji kada ne bi otežao svome umetu. Naredio bi, bi im upotrebu misvaka prije svakog namaza. Upotrebu misvaka prije svakog namaza. Znači ovo vrijeme poslanik Ali Salatu Veselam je koristio misvak vrlo često, posebno prije namaza, pri uzimanju abdesta. I to nije bilo naređeno, to je bilo pohvalno I ko, a koliko je tome pridavao pažnju, govori ovaj hadis, gdje je pomišljao, znači, da naredi svome umetu, da im e, korištenjem svaka, čišćenje usta, zub, zubi prije namaza, svakog namaza, da im bude obaveza. Međutim, nije želio da ima, lako, da ima teža. Nije želio da ima teža, to bi bilo jeli, dodatno opterećenje i bojao bi se, odnosno bojao je se da oni ne bi to mogli izdržati svaki put. Mi smo ak poznato je šta, šta je to, je to ono drce koje je bilo aktuelno u to vrijeme i jedino sredstvo za čišćenje zuba i u to vrijeme vidimo da, je, da su Jarapi, odnosno muslimani, vodili veliku brigu, veliku pažnju o higijeni općenito, jer to islam nalaže o higijeni tijela, posebno ili zuba, odnosno usta, e, a pos, e, naročito kada odlaze na namaz, naročito kada odlaze na namaz, Zbog čega? Zbog toga što je namaz poseban ibadet, gdje se muslimani okupljaju zajedno u džemat i gdje moraju biti e, dovoljno čisti, dovoljno jeli, ovaj, voditi brigu o higijeni, da ne bi druge uznamiravali, da od njih ne dolaze neugodni mirisi. O tome smo već govorili kad smo govorili o crvenom, bijelom luku i svemu drugom što uznemirava muslimane jeli, u džematlije u namazu. Zato moramo se maksimalno truditi da ne dolazimo u džamiju sa neprijatnim mirisima, jer ono što uznemirava ljude, uznemirava i meleke koji su prisutni u na mjestima, odnosno na musallama, mesčidima i na džamijama gdje se obavlja džemat, gdje se namaz obavlja u džematu. Kažem, ovaj hadis još jedna potvrda koliko islam vodi brigu o održavanju i čistoći higijene, to vrijeme prije 1400 i nešto godina muslimani su čistili prali zube, a kada Evropa nije znala, nisu ih ni kupali redovno, jel? Prozali su, sedmice nisu se kupali. Kao što je to bio Luj 14, jel, koji se godinama nije kupao. Nisu znali uopće za higijenu, a Islam je bio na, znači, na visokom stupnju čistoće higijene. Kada smo u namazu, rekli smo treba da nasimo da budemo čisti, namirisani, A što se tiče samog misvaka, postavlja se pitanje da li danas četkica može zamijeniti misvak. Naravno da može. To vrijeme nije bila poznata četkica. Danas je to ovaj rašireno među ljudima i među nemuslimanima. Mnogim vodi se briga o tome. I četkica i pasta mogu adekvatno zamijeniti misvak, odnosno da se time posiže čistoća higijena usta. Međutim, ovaj sunet upotrebu misvaka ne treba svakako zapostavljati jer nauka i medicina su utvrdile posebne vrijednosti, odnosno posebne koristi upotrebe mi svaka. Znači ako smo u prilici na putovanju, da, da imamo mi svak pri ruci, da prije svakog namaza, to, to je mustehab, znači nije obaveza, lijepo je, tako ćemo potpuniti naš namaz. Namaz će biti potpuni. Još ćemo dodati jed, jednu vrijednost našem namazu. Inače svaki namaz ima svoj kostur, ono bez čega ne može i to postižemo sa namaskim farzovima, sa namaskim ruknovima, vađubima i sve ostalo, sve ostale radnje koje su mustehabi, one upotpunjavaju taj namaz. Znači, svaki put kad dodam nešto od mustehaba u namazu, taj namaz je potpuniji i teži, vrijedniji. Tako trebamo gledati namaz. Sljedeći hadis 271. govori o vrijednosti zikra na početku namaza, odnosno vrijednosti učenja dova kada stupimo u namazu u nama stupamo jeli, uh, početnim tekbirom kada izgovorim Allahu Ekber i onda kaže šta se uči nakon toga. Kaže, Enes radijal Anhu je rekao, došao je neki čovjek i ušao u saf, zadihan pa je rekao. Znači došao, vjerovatno, jeli, ovaj, žureć, a o tome smo govorili da je to pokuđeno. Pa je rekao, alhamdulillahi, hamden kethiran tajibe mubarekem fih. Kada Allahu poslanik, ali i salatu wasalam, završio namazu, pitao je, Ko je rekao spomenute riječi, ljudi su čutali. Ponovo je upitao, ko je od vas rekao te riječi, ništa loše nije rekao. Čovjek je tada priznao, došao sam zadihan, pa sam to rekao. Poslanik Ali Salatu Islam je dodao, vidio sam 12 meleka kako se natječu, ko će ih podignuti, ko će te riječi uzdignuti Allahu, jel, kao, kao dobro djelo. Jer meleki koji pišu djela i koji dižu djela Allahu, jeli, ovaj, oni to rade svakodnevno svakodnevno naša djela dobra i loša idu i Allahu se predočavaju. Ovaj hadis govori o zikru na početku namaza. Postoje mnogi hadisi koji govore o dovama, jeli, e, koje je poslanik Ali Salat Veselam učio na početku namaza. Kod nas, su, kod nas je poznat samo jedna dova, Subhanek. Da se uči Subhanek, Allahuma bihamdike, o tebarek, jasmuke, o ta'ala, džerke, vela ilaha, gajurke, to je dova. I to je lijepo učiti u namazu, nije obavezno. Subhaneke, i taj, uh, tu dovu prenosi Aisha i Buseid el-Hudri da je poslanik alaih salatu osallam to učio u namazu na početku namaza hadis bilježi Nesaja, Budavu, Tirmiza, Ibn Mađe i drugi je hadis je hadis je vjerodostojen i to je opće kod naših muslimana i u mnogim dijelima islamskog svijeta se uči ta dova jednostavno ušla je u praksu i običaj imaju i druge dove e, dova koja, koje možete, dove koje možete naći u knjižici zbirka dova Hismul Muslim i drugim zbirkama A najpoznatija je dova uh, Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje kema ba'ate bejne il mešilke ul magrib. Allahumme neqini min al hataja kema ju neka thaubu al abidu min denes. Allahumme gsilni min al hataja bil maju ve thelđu al bered. To su sadržajne lijepe dove. I lijepo je bilo da ih naučimo. Znamo dvije, tri dove. Da, da učimo svaki put neku drugu. Uh, zato što time postižemo veći sevap i više tražimo od Allaha nego kada učimo jednu dobu. A ova dova glasi, Allahu moj, udalji me od mojih grijeha, to jest udalji grijehe od mene, da ih ne činim, kao što si udaljio isto kod zapada. Allahu moj, očisti me od grijeha, kao što se očisti bijela odjeća od prljavštine, kada se dobro opere, bijeli se, da tako izgleda naša duša. I Allahu moj, operi me od grijeha vodom, snijegom, snijegom, i ledom. Znači to su ovdje se spominju tri ovaj sredstva za čišćenje kojima se čistimo u namazu, odnosno kojima se čistimo u islamu za različite prilike, voda, a, e, snijeg i led. Svime se možemo čistiti, možemo uzimati abdest. Znači trebamo nastojati, ako ne znamo, dru druge dove da ih naučimo da ih prakticiramo namazu, radi vrijednosti. U ovom hadisu vidimo da je čovjek pru, nije pručio ni subhaneke ni ovu drugu dovu, nego je pručio nešto od sebe, neku dovu koju, koja se može učiti u drugim prilikama. I kažu islamski učenjaci da na početku namaza, ako proćemo bilo kakvu dovu, da će biti dovoljno i da nećemo pogriješiti. Jer nije obavezno baš da proćemo Subhanek ili ovu, ovu dovu koju sam ja proćio, ili neku drugu koju je poslanik učio. Jer poslanik ovdje nije ga ukorio. Priznao mu je to, priznao mu je tu dovu koju je proučio. Ima i drugih dova jeli, gdje se navodi eh, kada je u pitanju jeli, jedan je čovjek također došao i proučio jednu od ova, ne sjećam se sad tačno, isto kraću dovu, pa je poslanik Ali sad to sam rekao, e, vidio sam da se otvorila, da se otvorila nebeska vrata, jel? da tu dovu, da to dijelo, da te riječi, da se uzdignu do Allaha kojim su i upućene. I ovaj večerašnji zadnji hadis kojeg ćemo pročitati je e, hadis o dizanju ruku u namazu. Kaže Ibn Omer radijal Anhu je rekao Allaho poslanika alaihi salatu wasalam kada bi htio da klanja digao bi ruke naspram ramena a zatim bi izgovorio tekbir. Znači to je stupanje u namaz, to je vama svima poznato, dizanje ruku naspram ramena i izgovaranje tekbira. Početak, ključ namaza je tekbir, a završetak ili kraj namaza je selam. Tako započinjemo tekbirom, a završavamo selam. Kada bi htio da učini ruku, učinio bi isto tako. Znači, digao bi ruke naspram ramena i donio tekbir. Kada bi se vraćao sa rukua, učinio bi isto, kada bi dizao glavu sa sežde, to ne bi radio. Znači, tri puta se navodi u ovim i u drugim hadisma da je poslanik, ali to sam dizao ruke, pri početnu tekbiru, e, kada odlazi na ruku, kada se vraća. I još jedna, jedna, jedan hadis, kada bi se e, dizao sa prvog sjedinja na treći rekat. I tu se spominje da je dizao ruke. I ovo, ovo je praksa koja je utemeljena koja je utemeljena i hadisi koji govori u dizanju ruku u ova tri ili četiri slučaja su mutevatir. To je se prenosi veliki broj ashaba da u njihovu autentičnost nema nikakvu, nikakve sumnje. I to je bila praksa eh, muslimanskih generacija kroz historiju i prenosi oko 50 ashaba ove hadise i ovu praksu. Međutim, u onim muslimanskim zemljama gdje dominira Hanefijski mezem, to nije praksa da se dižu ruke osim pri počinu tekbiru. Vjerovatno, znači u to vrijeme kada se islam utemeljivao, ti koji, e, alimi, odnosno islamski učenjaci koji su donosili islam i učili ljude islamu, oni su i zastupali taj stav, kao što je Buhanife, njegovi učenici, i do, do njih nisu dolazili ovi hadisi ili i nisu smatrali vjerodostojni, pošto, po, pošto postoji mišljenje, mada je, jeli, neprihvatljivo, nije potvrđeno da su ovi hadisi derogirani. Međutim, drugi hadisi govore da, da to bila praksa poslanika ili salatu osana sve do njegove smrti, da je dizao ruke ove, ova tri slučaja. Međutim, ovdje želim napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je da je dizanje ruku u namazu, kao što kaže imam i nevevi i drugi, da je to radnja koja je mustehab, da je pohvalna radnja, znači dizanje ruku pri početnom tekbiru, kada se ide na ruku i kada se vraća sa rukua, da je to mustahab, ono što je lijepo. I ovo naglašavam baš, baš zbog toga da ne smatramo uh, te radnje vađibom, odnosno obaveznim, i da ne smatramo da su one na, na stupnju vađiba. Tako ćemo uh, pogrešno znači, razumijevati tu praksu i pogrešno gledati na druge ljude koji tako ne postupaju. Znači, ako izostavimo dizanje ruku namazu, samo smo izostavili uh, izostavili jednu radnju koja je mustehab. Koja je mustehab i one, ako mi dižemo ruke u namazu, znači to je praksa koja je na ove prostore došla, je sunet praksa koja je došla u toku rata i nakon rata, koja se raširila kao, do tada nije bila poznata nikad na ovim prostorima, nije bilo ni pojedinaca, ni grupa koji su prakticirali taj sunet ili tu praksu. Nažalost, ona je e, napravila neke neželjene posljedice, zbog koji su krive, kriva jedna i druga strana. I oni koji su počeli da oživljavaju taj sunnet, koji su počeli da dižu ruke u namazu i oni drugi koji su im to sporavali. A ne bi sad, znači, o to ulazio u detalje kako je trebalo i šta je trebalo, ali jedna i druga strana su pravili greške, pa je dolazilo do pometnji, do optuživanja, do kako neći namaz nije ispravan, kako to nema veze i sa islamom, kako to uh, bezvezno mahanje rukama i tako dalje. Sve su to ovaj, stvari koje se nisu trebale desiti, jer islam nalaže uh, uvažavanje tuđe, tuđih mišljenja i tuđeg postupka i da te stvari ne smu biti razlogom razdora među muslimanima, razdora i mržnje. Ne daj Bože da je nam ustehab, treba biti razdora mržnje. Međutim, nikome se ne smije osporavati, ovaj, kao što je to i Rijes izjavio prije dvije godine, kada je bila ona kampanja medijska protiv jeli, ljudi koji tako različito klanjaju nego bosanski muslimani, izjavaju da to, to su priznate škole, priznati stavovi, da niko nikome ne može osporavati kada dođu u džamiju, da se ovaj da klanja kako hoće, niko. Drugo je sa službeno u džamiji koje, koje imam postavljen, pa ima određeni pravilnik ili služba gdje mu se nalaže kako će, po kojem mezabu će klanjati. Ali niko nikome ne može zabraniti. Kao što vidite na hađu kada odete, ovaj klanja ovako, ona je onako i niko nikoma, nikoga ne istjerava iz harema ili iz poslanikove džamije. To je tolerancija koja je od uvijek bila među muslimanima i uvijek su jedni druge i, i alimi su različito klanjali, različito prihvatili određene stavove, međutim nisu se izbjegavali, mrzili da toga. To je samo može biti jedan posljedica primitivizma i ne, neukosti, odnosno džehla. U svakom slučaju treba poštivati uh, i jedne, jedne i druge, i dru, jedno i drugo mišljenje i ne treba omalovžavati ni jedne ni druge, bez obzira kako mi postupamo. Ovim bi večera završili, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči našoj vjeri, da nam poveća znanje, poveća iskrenost i da nas učusti na putu Islama. Kul kao li hada, vas takfirullah ili velikom, fes takfiruh, innehu huvar gafur rahim.